Hum, hum, hum. MCDD boladão, tá ligado? Os é, né? garotos são foda, as minas são zica. É, ó, ó, né? aê! O moleque é mim. Elas olham e nem pisca, rouba minha brisa. Visualiza que os moleque é mídia, os garotos são foda, as minas são zica. Visualiza que os moleque é mídia, elas olham e nem pisca, rouba minha brisa. Visualiza que os moleque é mídia, os garotos são foda, as minas são zica. Visualiza que os moleque é mídia. E nós já chega pra causar, rouba cena, pode pá. Ela joga na minha cara e o rodo nós vai passar. Nós tá mais doce que uva, gostoso igual Kit Kat. Calvin Klein, nós tá de obey de Lacoste, nós tá swag. Nossa boca tem dente de ouro, fura lupa admite, não mente. As inicial do nome pendurada no pingente. Se eu gosto de Paco Rabanne, ela ama o Boys já quer tudo fechar com nós. Elas, elas, elas olham e nem pisca, rouba minha brisa. Visualiza que os moleque é mídia, os garotos são foda, as minas são zica. Visualiza que os moleque é mídia, elas olham e nem pisca, rouba minha brisa. Visualiza que os moleque é mídia, os garotos as minas são zica. Visualiza que os moleque é mídia. Ó, ó. E nós já chega pra causar, rouba cena, pode pá. Ela joga na minha cara e o rodo nós vai passar. Nós tá mais doce que uva, gostoso igual que tiquete. Calvin Klein, nós tá de obey de lacoste, nós tá swag. Nossa boca tem dente de ouro, fura lupa admite, não mente. As inicial do nome pendurada no pingente. Se eu gosto de Paco Rabanne, ela ama o Boys. As novinhas da quer tudo fechar com nós. Elas, olham e nem pisca, rouba minha brisa. Visualiza que os moleque é mídia, os garotos são foda, as minas são zica. Visualiza que os moleque é mídia, elas olham e nem pisca, rouba minha brisa. Visualiza que os moleque as minas são zica. Visualiza que os moleque é mídia.